كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا غازت الأذى لحمي ثم عظمي والعروق كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا أجهدت سيارتي من شدة الزحف الطريقا يا رفيق الدار يا رفيق الدرب مهما كنت فذلا لن تفوقا جماهير أصمتني أعوذ ونعيقا من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا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 Svjedočimo da nema drugoga Boga osim Allaha šanehu i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam posljednji Allahov poslanik, pečat svih poslanika, poslat sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, on je na pravome putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute, s kojom ga je poslao Allah šanuhu, to je učinio na svoju štetu i Allahu te ve ta'ala time nimalo neće nauditi. Neka je Allahu selam i salavat na Muhameda sallallahu ve na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve njegove sljedbenike do sudnjeg dana. Amin. Cijenjena moja braćo, blagodat šerijetske države znaju oni koji su živjeli u njoj, oni koji su željeli taj šerijat, uspostavili taj šerijat, po njemu živjeli i svoje živote proveli u takvoj državi. U državi u kojoj Allahu vjera čuva čovjeka od svega onoga što je nakaradno, od svih prljavih i ružnih stvari, pa je tako u njoj red s kojim je Allah zadovoljan. Kod ljudi se čuva ono što, sa čime su oni došli na ovaj svijet, sa tom fitrom čistom i sa tim prirodnim ljudskim osobinama i moralnim vrijednostima koje su dakle karakteristika svakog insana sa dolaskom na ovaj svijet. Međutim, mi koji smo daleko od šerijetske države, mi koji ne znamo njenu vrijednost i njenu slast, mi koji jako malo radimo i na tome da je nekada i doživimo, mi ne znamo vrijednost toga, zato nismo ni pošteđeni mnoštva onih koji nam svakodnevno svojim ponašanjima, svojim riječima, svojim dijelima pokazuju da u stvari kod čovjeka nema ništa vrijedno, da čovjek nema moralnih vrijednosti, da je svakom prepušteno da živi onako kako on to sam sebi hoće i dozvoli, osim u slučaju kada se krši tagutski zakon gdje će doći država i doći će taguti da štite ono zašto su rekli da je to njihovo pravo. Zato cijenjena moje braćo, danas vjernik koji živi u mnoštvu nevjernika koji živi u mjestima kufra poput ovog na kome smo mi danas. Izložen je svakodnevnom susretu sa raznoraznim ljudima. Njegove oči su svakodnevno upućene na gledanje ljudi koji nemaju nikakvih moralnih vrlina, nikakvih moralnih vrijednosti, da gleda njihove ružne radnje, da sluša njihove ružne glasove, njihova ružna izražavanja, ponašanja i tako dalje i tako dalje. I nema sumnje da koliko god da se vjernik trudi na ovim prostorima, da čuva sebe od svih tih stvari, nije u mogućnosti da bude naspram tih stvari kao nekada možda ranije kada za te stvari nije znao da postoje. Pa kada ih je prvi put vidio ili čuo za njih ovim milionim putem, to mu je postalo kao nešto kako je to moguće da neko tako radi, kako je moguće da čovjek nema nimalo stida? Kako je moguće da se dozvoli na ulicama, na javnim mjestima da se rade takve i takve stvari i tako dalje i tako dalje. Međutim, grijeh je takav. Kada ga jednom počiniš, pa ga ponoviš još jednom i još jednom, više on nema onu prvobitnu težinu. Zato smo se mi danas na ovim prostorima, da kažem, navikli na određene grijehe. Danas mi ovdje jako teško osjećamo grijeh pogleda, jako teško osjećamo grijeh sluha, jako teško osjećamo grijeh gledajući mušrika kako čini širk ili kjafira kako čini kufr, ili one čak i koji se boje protiv muslimana zato što je njihova borba svakodnevna protiv islami muslimana, a mi smo na početku možda ih puno više mrzili nego što to danas nakon godinu, dvije, pet, postalo je to jednostavno nešto što je uobičajeno, nešto što je normalno, nešto što je normalno, nešto zašto se većina ljudskog roda predijedila da stane na stranu oni koji su izabrali jednu skupinu ljudi koja im se suprotstavlja u njihovim planovima da je optuže za terorizam, za fundamentalizam, za ovo, za ono i sad se svijet na njihovu stranu usafio. Zašto? Zato što oni imaju vlast na zemlji, zato što oni imaju bogatstva u svojim rukama, zato što oni imaju svoje vojske i prijete svakome onome ko nije sa njima da je protiv njih, to jest da im je neprijatelj. Zato cijenjena moja braća u jednom takvom stanju, da kažem bolje u jednom takvom haosu, vjernik gubi mnoge stvari i mnoge moralne vrijednosti na kojemu je čak ukazao Kur'an i sunnet Rasula sallallahu, sallallahu alaihi wasallam. Zbog toga mi sve češće viđamo kako oni koji sebe nazivaju muslimanima više liče u svome govoru, u svom ponašanju, u svome odjevanju, više liče nevjernicima nego što liče muslimanima. Zato, zašto? Zato što je nestalo islama i islamskih, islamskih dakle, temelja kod njih, pa zbog toga vidimo da on slavi ono što slavi nevjernik, da, se, da on govori ono što govori nevjernik, da podržava ono što podržava nevjernik i tako dalje i tako dalje. Da ne govorimo koliko je to ušlo u porodice kada je u pitanju, dakle, moral same porodice bilo čovjeka ili žene ili djece. Zato cijenjena moja braćo, jedna od, jedna od karakteristika vjernika jednog od karakteristika vjernika na koju je ukazao šarijet Allaha Đelešanuhu jeste, jeste el gajire tu. El gajire znači ljubomora. Znači ljubomora. I u mnogobrojnim predajama Resul sallallahu alaihi wasallam je ukazao na ovo svojstvo vjernika, svojstvo koje je od posebne važnosti i vrijednosti i s kojim je Allah Đelešanuhu htio da se zabrane određene stvari i da, se, i da čovjek tim putem čuva ono što mu je dato što mu je dato u emane. U hadisu koga su zabilježili imam Buhari, imam Muslim, rahmehullah ta'ala, od Ebu Hureyra radijallahu anhu se prenosi da rekao, kale Rasulullah sallallahu إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه وإستنوا الله جل شانه لبمرا كاجة رسول صلى الله عليه وسلم وإستنوا يرنك لبمرا آه لبمرا Allah te bareke wa ogleda se u tome da mu mu'min dođe sa onim što mu on te bareke zabranio. Da mu dođe sa onim što mu Allah Đelešanuhu zabranio. Iz ovog hadisa cijena je vraće možemo izvući mnogobrojne pouke. Jedna od koristi ovog hadisa ogleda se u tome što je ovdje Resul sallallahu alaihi spomenuo jedno od svojstava Allaha te barek a to je upravo svojstvo el gajretu, el gajretu. I ovo svojstvo je jedno od svojstava Allaha te barek s kojim je Resul sallallahu alaihi wasallam opisao Allaha I ovo svojstvo nije dozvoljeno tumačiti alegorično, dakle sa tevilom, niti sa tefvidom, to jeste da ostaviš ovaj izraz, a da mu uzmeš značenje pa da kažeš kao što danas mnogi zastupaju tu akidu da kažeš mi ne znamo šta ovo znači. Mi ne znamo šta ovo znači. Zašto? Zato što riječ el gajeretu, njeno značenje poznato je. Njeno je značenje poznato, to jeste da to znači šta? Da to znači ljubomora. Međutim, njeno kejfije, njenu kakvoću, kada je u pitanju Allah te barek vetara, to jeste el gajretu, el gajretu Allahi, dakle Allahova ljubomora, onda kakvoću ovoga mi ne znamo, to je to je nepoznato. I ovo je dakle menheđ salafu saliha, ashaba, tabina i njihovi sljedbenika imama ovoga umeta, koji su sva svojstva Allaha te bareke na ovakav način, dakle šta? prihvatali, nisu ih tumačili, nisu im uzimali značenje, oduzimali njihovo značenje tih, tih svojstava, već su ih ostavljali u, njihovoj, u njihovoj vanštini. Ostavljali su u njihovoj vanštini. Kaže Imam Nevovi, rahmehullahu ta'ala, kale rekli su islamski učenjaci, dakle prenosi stav islamski učenjaka, pa kaže Al-gajretu bi fethil gajni, wa asluha el manu Kaže al-gajretu sa fethom na Hafgain kaže ova riječ ima značenje el men'u. El men'u znači zabrana ili zabraniti nešto. Wa ređulu gujurun ala ehlihi. Zato je kaže čovjek ljubomoran prema svojoj porodici. Ljubomoran prema svojoj obitelji. Ej jemneuhum bi التعلق bi nevarin, au حديث au غيره Kaže, to jeste on im zabranjuje da se oni miješaju ili imaju nekakvog kontakta sa drugima koji im dakle nisu, koji im nisu iz njihove porodice to jeste da se miješaju sa onima koji su im stranci, jel, po šerijetu Allaha te bareke, te bareke Bilo kaže da se da to čine svojim pogledom ili da to čine svojim govorom, evo gajre, ili na bilo neki drugi način. Pa dakle ovim ukazao da riječ ele gajre, to jeste ovo svojstvo, njeno osnovno značenje jeste da zabrani, da zabrani, dakle zabrana. I zbog toga je ovim hadisom Allah te barek na jeziku svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem sta ukazao na zabrane, na zabrane njegove da je on ljubomoran na te zabrane, na sve zabrane koje je učinio, odredio Allah te barek da je on ljubomoran na te zabrane, da je ljubomoran na te zabrane, stoga onaj ko ih krši izaziva njegovu, njegovu ljutnju i njegovu srđbu te bareke, te bareke vatala. Također od Ebi Hureyre radijallahu ta'ala anhu se prenosi da Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao Al mu'minu daru, wallahu ešeddu gajra, vjernik je ljubomoran. Dakle, osobina vjernika jeste da je on ljubomoran. Ljubomoran prema svojoj, prema svojoj porodici, čuva ih od svega onoga što je, fewahiš, od onoga što je dakle nemoralno, od onoga što je nemoralno i razvratno. Wallahu ešedu gajra, a Allah Đelešanuhu je mnogo, mnogo ljubomorni od, od mu'mina. Allah Đelešanuhu je ljubomorni od mu'mina. Od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu se prenosi da rekao, kada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, lejse ahadun ahabba ilaihi al-madhu min Allah azza wa jal. Kaže, nema nikoga ko više voli da bude pohvalen od Allaha tebareke ve ta'ala. Min ajli zalika medeha nefse. I od toga je što je Allah Đelešanuhu pohvalio sam sebe. min Allahi أغير من الله إنما نكوغا كوي لبمرضية الله جل min ajli zalika haram al الفواحش i od te ljubomore Allaha tebareke ve taala jeste to što je Allah dželle šanehu zabranio razvrat to što je Allah dželle šanehu zabranio zabranio razvrat. وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلِ Kaže, nema nikoga ko više voli opravdanje, opravdanje od Allaha tebareke wa ta'ala. Min ajli dalika anzala al-kitaba wa arsala rusul. I kaže zbog toga je ili od toga što Allah Žešanu uvodi da njegov grob ima opravdanje za ono što radi, od toga je Allah te barake, zbog toga Allah Žešanu spustao dakle knjige i slovo poslanike. Kako bi ljudi se držeći Kur'ana i sunneta našli opravdanje kod Allaha te barake ta'ala i sačuvali se, sačuvali se kazne Allaha Đalešanu koja će svakako biti pravdi. I kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam La ahadun agjera min Allahi. Nema nikoga koji je ljubomorni od Allaha Đelešanuhu, وَلِذَلِكَ حَرَّمَ ma مَا minha wa ma بَطَنْ I kaže, zbog toga je Allah Đelešanuhu zabranio, dakle nemoral, zabranio nemoral, bilo javni ili tajni. ahadun ahabba أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ min Allahi azza wa jal i nema nikoga ko više voli pohvalu od Allaha tebareke, tebareke wa ta'ala. Koliko su cijenjena moje braćo, ashabi radijallahu ta'ala anhum bili ljubomorni, vidimo iz hadisa koga vidiš imam, imam Buhari, imam Muslim, od Mugire da je rekao, radijallahu ta'ala anhum da je rekao, kale Sa'ad ibn Ubade, da je rekao Sa'ad ibn Ubade, radijallahu ta'ala anhum lau ra'ajtu ređulem ma imra'ati, le darabtuhu bis sejfi gajre musfihin. Kaže, ovaj časni ashab, sjedio je jel, sa ashabima drugim pa kaže kada bih ja vidio nekog čovjeka sa mojom ženom ja bi ga saseko sabljom tako da ga uništim od jednom. To jeste, ubio bi ga na mjesto. Pa je, kaže, <clears throat> ovo došlo فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذا هو došlo do, do poslanika alejhi salatu ve selam فقال pa je na ovo rekao ta'jabun min ghayrati sa'd kaže što vas čudi, i ne vidim da vas čudi, ljubomora Saada, radi Allahu ta'ala anhu. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: Wallahi, la ana adjeru minhu, tako mi Allaha. Ja sam, kaže, ljubomorni od njega. Wallahu adjeru minni, a Allah Đelešanhu je ljubomorni od mene. ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن a od Allahove ljubomore jeste to što je zabranio nemoral javni i tajni. Wala ahad, wala ahada ahabbe ilaihi l'udhuru min Allahi. I nikom nije draži udhr, dakle opravdanje, nego li Allah tebareke wa ta'ala. Wa min adli dalike ba'atem mundirine wal mubashirin i kaže zbog toga Allah Želešanu uslao one koji opominju i one koji donose radosne vijesti. wala ahada ahabbu ilayhi al-midhatu al-midhatu min Allah i nikom kaže nije draža pohvala nego li Allah te barek ve taala ومن أجل ذلك وعد الله الجنة i kaže od toga je što je Allah te barek ve taala obećao džennet to jeste onome ko bude hvalio i slavio Allah te bareke te bareke ve taala pa vidimo cijenjena moje braćo kako je ovaj časni ashab kako ovaj časni ashab pred drugima Dakle, javno rekao, kada bi svoju ženu vidio sa nekim čovjekom, da bi ubio tog čovjeka. Da bi ubio tog, tog čovjeka, da bi ga sasekao. Pa je na to, dakle, Resul sallallahu alaihi ukazao da je, dakle, Resul sallallahu alaihi još ljubomorniji od Saada, a da je Allah još ve ta'ala još ljubomorni od Rasula sallallahu, sallallahu alaihi Što svakako nam dakle ukazuje na činjenicu a to je da vjernik, da vjernik sa svojim imanom mora kod sebe imati ljubomoru naspram oni koji su mu dati u emanet, naspram svojih, svojih ukućana. To jeste da ih čuva, da ih čuva od nemorala i od svih stvari koje vode, koje vode nemoralu. Također cijenjena moje braćo u vrijeme Rasula sallallahu alaihi ve dogodilo se pomrćenje sunca. Pa je Rasul sallallahu alaihi ve sellem se to desilo, izašao u mešćid i klanjao je dva rekata koja je puno odulio. Klanjajući dakle na svakom rekatu je po dva rukua, po dva rukua i po dvije sežde, pošto bi se poslije prvog rukua vratio pa je ponovo dakle učio tirajet, to jeste Kur'an, pa bi ponovo tišao na, ruku pa tek onda bi išao na seždu. Kad je završio ta dva rakata, sunce već bilo izašlo, dakle iz, iz tog položaja pojavilo se, pa Resul sallallahu alaihi sallam održao hutbu ljudima pa kaže prenosioc ve hamid Allah, pa je zahvalio Allahu Đelešanhu, wa etna alejhi i pohvalio je najlepše Allaha tebarek wa ta'ala, thumme kare, a zatim reče, inne šemse wal kamere ajatani min, min ajati Allah. Doista su, kaže, sunce i mjesec dva znaka od Allahovi znakova. I, La jaksifani li meuti ahadin wala li hajatihi I kaže, oni ne dolazu do, do pomorčenja niti zbog nečije, nečije smrti, niti radi nečijeg života. Fe da ra'aytum dhalike, pa tada kaže ovo vidite, fed'u Allahe wa keberu wa kebiru, kaže kad vidite, činite dovo Allahu te bareke ve taala i veličajte Allaha dželle šanuhu. Wa tasaddaku i udelujte sadaku. Wa a zatim kaže reče: Ja ummete Muhammedin, O sljedbenici Muhammedovi, Wallahi, ma min ahadin, adjeru min Allahi, tako mi Allaha, nema nikoga koji je ljubomorni od Allaha Đelešanuhu. En jezni abduhu, da njegov rob čini zinalu, čini nemoral, evo teznije emetuhu ili da njegova robinja čini zinalu. Ja ummete Muhammedin, Wallahi, leo ta'lemune ma a'lemu, لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Kaže, zatim Rasul sallallahu alaihi wasallam, o sljedbenici Muhammedovi, tako mi Allaha, da vi znate ono što ja znam, vi biste u istinu, malo biste se smijali, a puno biste plakali. Malo biste se smijali, a puno biste, puno biste plakali. Iz svih ovih dokaza, ciljena moje braćo, vidimo da je osobina mu'mina, da je on ljubomoran, da je on ljubomoran i nema sumnje da onaj koji ne osjeća ljubomoru prema svojoj supruzi, prema svojim čerkama, prema svome, svojim čeljadima, prema svojim sestrama i tako dalje, tako dalje, da je takva osoba lišena velikog, velikog hajra. I da je takva osoba pod velikom prijetnjom, jer je Rasul sallallahu alaihi wasallam u poznatom hadisu rekao da u džennetu neće ući dejus. U džennetu neće ući dejus kada su ga upitali o Allahov poslaniće, a što je to dejus, jer to je bilo nepoznato i samim ashabima, pa je rekao Resul sallallahu alaihi wasallam, to je onaj koji nema ljubomore, to je onaj koji nema ljubomore, onaj koga je, kom je svejedno kako se odlači njegova supruga, kako se oblače njegove čerke, kako se oblače njegove sestre, kuda hodaju, s kim se miješaju i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne interesuje ga šta ko radi od onih koji su mu, koji su mu dati u ovaj emanet da se brine, da se brine o njima. Zbog toga cijena moje braću, svaki mu'min ovo mora kod sebe da izgrađuje, iako kažem, većina svijeta oko nas jeste ona većina koja ovo nema kod sebe. Ona većina koja je to još odavno pregazila ona većina koja ne zna više za bilo koju moralnost ili nešto što pripada tom polju. Zato mu'min mora da, se, da čuva sebe i mora da se boji Allaha šanhu i mora da povede računa. Neka sam svijet krene na tu stranu i neka tako postupi. Ali tebe Allah odabrao i doveo te da čuješ istinu i saznaš istinu. I podučio te Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alaihi I više nije ista tvoja pozicija i pozicija onog koga Allah ne želi da uputi znajući ga kako je pokvaren zato ti ne smiješ dozvoliti da budeš sličan ili malo bolji od njih, već ti moraš slijediti one koji su bili najbolji. Moraš slijediti Rasula sallallahu wa sallam prije svega, a zatim njegove časne ashabe i tako redom od dobrih predvodnika do današnjeg dana. Allaha želešanu molim da u srce srca ulije ljubav prema ovom Medinu i prema svemu onome što nam je došlo putem Risale Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Amin, rahmin. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Svakako cijenjena moja braćo, vjernik dakle mora da bude ljubomoran prema svojoj obitelji i mora da vodi računa i da ih čuva jer je on pastir u svojoj porodici, kao što rekao Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ijetihi, svi ste vi pastiri, svi ćete biti pitani za svoje stado. Svi ste vi pastiri, svi ćete biti pitani za svoje stado. i nema sumnje da vjernik mora da, da vodi računa i mora da otvori oči i mora da se maksimalno potrudi da izvrši emanet i da sačuva svojstva kojima su okićeni samo vjernici. I on ne smije da dozvoli da neko iz njegove porodice prihvati ponašanja ili govor ili življenje uopšte od nekih koji se ne pokoravaju Allahu Đelešanu. Makar oni bili većina, ili makar zbog toga nešto od unjaluka bilo upitno, kao da supruzi ne daju raditi ili mora raditi, ne može takva, mora se otkriti i tako dalje, tako dalje. E odu mora se biti samo pokorno Allahu Đelešenuhu i Rasulu sallallahu alaihi wasallam. I ništa drugo, ovaj din se mora čuvati, jer je on vredniji od svih tih zarada i svega toga što šeitan prokleti nudi. Zato on mora da bude taj koji će danoročno da vodi računa i brigu o svima njima i da čuva i da pazi, da se trudi da doista njegova porodica da budu oni koji će, koji će imati osobine i karakteristike vjernika i vjernica. Svakako, na tom putu vjernik je obavezan kao i u svim drugim pitanjima da slijedi srednji umjereni put, a to je put Kur'ana i sunata Rasula sallallahu alaihi wa To jeste da na ovom polju ne bude od onih koji će toliko se ubaciti u ove stvari pa će se pa će preći gornju granicu i početi da sumnja u, celokupno svoje, svoje pokućanstvo, sumnja u ženu, sumnja u djecu i tako dalje, iako nema dokaza za to. Kao što ne smije biti ni onaj koji će ih sve ostaviti pa da oni rade što sami, što sami žele. Naprotiv, naprotiv, mora da se drži umjerenog puta, ali da vodi računa, da vodi računa o odgoju, odgoju onih koji su mu dati u Tako je došlo u hadisu Rasula sallallahu alaihi wasallam, da je Rasul sallallahu alaihi wasallam govoreći kada je bio na Israim i Rađu da je bio uveden u džene, pa je vidio jedan prelijep dvorac, prelijep dvorac vidio i kaže čuo je neki kao hod nekoga kroz, kroz te odaje, kroz njegove odaje. Pa ga pitaše, li men kasas, fakultu pa sam kaže pitao, li men hadel kasas, za koga je ovaj borac? Pitao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, jer u drugoj predi se kaže da je pomislio da je, to za njega. Kako je bio lijep taj, taj borac? Fakile li Umar, Pa mi, kaže, bi rečeno, ovaj dvorac je za Omer ibn Khattab radijallahu talanhu. Ovaj dvorac je u džennetu, dakle, za Omer ibn Khattaba radijallahu talanhu. Fa aradtu an anzure ilayha. Pa sam, kaže poslanik alaih sallatu wasalam, poželio da uđem u njega, da vidim ga, jel? Fedekeltu gajretuke ja Omer. Pa sam se, kaže, sjetio tvoje ljubomore Omer. Poželio sam da uđem da vidim taj dvorac, ali sam se sjetio tvoje ljubomore, to jest da ne bi vidio u, njemu hurije koje čekaju Omera i tako dalje. Tebek je Omer, pa je kaže zaplako Omer radi ta'ala pa i rekao E alejke abaru ja Rasulallah, kaže pa na tebe mogu biti ljubomoran o Allaho poslaniće. Iz ovoga vidimo cijenjena moje braćo, da je osobina Omera ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, dakle poznato je bila njegova posebna također osobina, a to je da je bio ljubomoran, da je bio ljubomoran kao što stoji u hadisu koga prenosi Ibn Omer, dakle sin Omerov radijallahu ta'ala anhu, koji kaže Kjanet imretun li Omer Kaže, bila je žena Omerova, tešhedu salata, salata subhi wal išai fil džemaati fil mesđidi. Kaže, bila je žena Omerova, prisustovala bi namazu na sabahu i na jaciji, i na jaciji u džematu u mešđidu. فقيل لها قال كذا بيو رچنو لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك kaže zbog čega izlaziš Zbog čega izlaziš, to jeste iz kuće i dolaziš u mešćin, kada znaš da to, da to Omer sigurno prezire. Vojagar, i znaš dobro da on puno ljubomora. Kale pa kaže reče, Vama jemneuhu en jenhani. Pa pita, kaže ona, onome koji je to rekao, pita ga pa kaže zbog čega mi on to ne zabrani? Zbog, ako je tako, zbog čega mi ne zabrani? Kale pa je reče, dakle ovaj što je pitao, jemneuhu kaunu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kaže zabranjuju mu riječi Rasula sallallahu alaihi wasallam koji je rekao La temna'u ima Allahi masajid Allah. Nemoj da zabranjujete Allahovim robinjama da ulaze, da ulaze u Allahove kuće. Nemoj da zabranjujete Allahovim robinjama da ulaze u Allahove kuće. Kaže, toga samo sprečava, da nije toga, odavno biti on, on zabranio. Zato se prenosi, cijena moja braćo, od mnogih ashaba, radi Allahu ta'ala anhum, kao što je od Muaza i drugih, da su toliko bili ljubomorni da gdje su žene klanjale iza, dakle u mešćidu, pa je postojao, postojao je jedan zid u jednom vremenu koji je bio sa nekim otvorima. Kaže, oni bi išli i one otvore im zatvarali. Zatvarali one otvore, otvore da ne mogu ništa da vide naprijed. Jedna prilike se spominje da je Moaz, da je Moaz vidio svoju ženu kako je pogledala kroz otvor. Pa je kaže, prišao Moaz i udario je zbog toga. Stoga vidimo mnogobrojni su dakle primjeri koji nam ukazuju na šta? Na činjenicu cijena moja braćo da vjernik mora da vodi računa o sebi u ovom vremenu i u ovom novom prostoru na kome živi. I mora da se stalno čupa od ovog mnoštva koje bez ikakvog razuma, bez ikakvih očiju, bez ičega hoće i žuri i jamči ko će prije u vatru džehennemsku. Mora mu'min da se okiti svojstvima mu'mina i mora da vodi računa onome što mu je dato emanet. Zato Allah te barek tada molim da nas učine oni koji će slijediti Kur'an i sunet Rasula sallallahu alaihi koji će na tom putu biti potpomognuti od svog gospodara Azza wa Jal, kojima će Allah podariti dovoljno iskrenosti i snage i imana da izdrže na tom putu, a mi smo zasigurno stavljeni na veliko iskušenje sa vremenom u kome živimo i sa mjestom i prostorom na kome živimo. Allah Đelešanu molim da nas pomogne na tom putu, Allah Đelešanuhu molim da nas učini od onih koji će posvetljavati ljudima put. Allah Đelešanuhu molim da nas učini lijepim primjerima onima koji traže istinu i da u nama vide one koji se koji obožavaju samo Allaha te bareke i koji se sklanjaju od svega onoga što je zabranio njihov gospodar te bareke Allah dželle molim da pomogne islam i muslimane širom svijeta, da pomogne potlačene muslimane, da ih oslobodi iz ropstva, da ih vrati svojim porodicama, da im sačuva njihov din, njihove porodice, njihove imetke. Allah te bareke molim da pomogne džihad i mujahide, da im broj poveća, da im poda snage na snagu koju imaju, da njihovim rukama kazni našeg i njihovog neprijatelja. Allaha Đelešanu molim da ponizi kufr i njegove sledbenike, da zemlje muslimana učini kapurovima, nevjernicima koji su dakle da ratuju protiv Allaha Đelešanu, njegov poslanika, sallallahu alaihi wasallam i ovoga dina Allaha Đelešanu molim da nas iskoristi pre naše smrti u koma svom jedinu. Allaha Đelešanu molim da nas sastavi na svakom kajru i sačuva svakog večera i da nas usmrti na riječima la ilaha illallah الطريق يا رفيق الدار يا رفيق الدرب مهما كنت كنت فذا لن تفوقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا إنني أحتاج غيثا صافيا يكفي بروقا صافيا يكفي بروقا